بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لي قدرلي برادرlar aziz opa singillar alloh taoloni tavfiqi bilan fiqhil اتريق darsligimizni بقوم davom درس bugungi برادر الله jihodni ترلر حقدا bo'ladi va jihod ikki xil holatdan iborat birinchisi talab jihodi ikkinchisi difo jihodi talab jihodi bu dushman diyorlariga bostirib borish va talab jihodi farzi kifoya hisoblanadi farzi kifoya degani bir toifa odam shu ishni bajarsa qolganlardan soqit bo'ladi degan ammo hech kim bajarmasa barchaga gunoh bo'ladi va bir toifa bajarmagani uchun bu gunoh soqit bo'lmaydi ikkinchisi difo jihodi u musulmon diyorlaridan dushmanni va zarar yetkazuvchilarni daf qilish e'tibor beramiz zarar yetkazuvchilar ya'ni mumkin ular kofir bo'lmasligi ham mumkin va difo jihodi farzu ayn bo'ladi bu ikki xil holat xususida quyidagi tafsilotlar bor jihod aslida farzi kifoya shunga ko'ra jihod paytida dushman yerini fath qilish uchun yoki uni musulmon diyoriga qo'shib olish uchun va o'sha diyorda islom bilan hukm yuritish uchun dushman diyoriga bostirib boriladi shuning uchun aytamizki farzi kifoyalik islom ummati g'azot qilinadigan emas g'azot qiladigan aziz kuchlik zaif xo'rlangan emas ekanligiga dalolat qiladi shuningdek islom ummati boshqa diyorlarni fath qiluvchidir tortib olinadigan yoki egallab olinadigan emas g'olib bo'luvchi va ustun bo'luvchidir mag'lub bo'ladigan yoki bo'ysunadigan emas biz aytgan holatdagi farzi kifoyani ma'nosi jihod farz bo'lishigi bilan ummatni barchasiga chaqiriq qaratiladi va barchaga farz bo'ladi biroq ummatdan bir qism unga qoyim bo'lsa va uni haqqini o'tasa ya'ni jihodni o'sha farzi kifoyaligini o'tasa ummatni qolgan qismidan farz o'taladi va ulardan gunoh soqit bo'ladi agar uni biror kishi bajarmasa hamma gunohkor bo'ladi endi farz kifoyaga ba'zi kishilar qoyim bo'lsayu kifoya qilmasa bajaryaptida bir toifa lekin kifoya qilmayapti yetmayapti qolganlar gunohkor bo'ladi faqat uzr ahli bundan mustasno misol ko'r odam yoki umuman harakatlana olmaydigan odam boshi og'rib qolgan odam uzr ahli bo'lib ketavermaydi va mana shu ishga kuch kifoya qilmagunigacha farz o'talmas ekan gunoh qoyim bo'lib qolaveradi ya'ni insonlar gunohkor bo'lib qolaveradi mana shu bilan islom diyori turg'un va omonlik joyi bo'ladi musulmonlar chegarasi bo'lsa mustahkam va o'ralgan bo'ladi ya'ni jihod bor ekan musulmonlarni diyori himoyada turadida azizligi ham saqlanib turadi aslida kufrdorlarga g'azot doimiy bo'lib turishi kerak misol islom xilofati bo'lsa ham kufr diyori bo'lsa bir yerda doimiy g'azot bo'lib turishi kerak to'xtamaslik kerak olimlardan ba'zilari g'azot yilda bir marta vojib bo'ladi deydi va yana ba'zilari alloh taoloni dinlarni barchasini ustidan zohir bo'lishi uchun so'ziga binoan jihod qilishga imkon bo'lgan har vaqtda yilda adadi cheklanmagan holda vojib bo'ladi devchilar ham bor ya'ni bularniki kuchliroq misol yilda bir ikki deganlar misol ba'zi bir dalillarga suyangandir lekin umumiy ma'noda aslida jihodga imkon bormi allohdan qodir bo'lgancha taqvo qilinaveradi xalifalardan bo'lgan harun rashid rahmaulloh yilda haj ham g'azota ham qilar ekan agar hajga ketsa g'azotga odam yuborib qo'yadi bu yil haj qilib qo'ydim endi g'azot qilmasam bo'laveradi demagan ekan jihodni farzi xususida albatta jihod farzi kifoyadir deb aytilgan gap islom ummati uchun tabiiy hol ya'ni islom ummatini o'zi shunday turishligi jihod farzi kifoya bo'lib turishligi bo'ladida jihodda holatga qarab hukm ham asl ham o'zgaradi ulamolar aytadiki jihod turlanishiga va holatiga qarab farzi ayn bo'ladi misol agar dushman musulmon diyoriga ko'z alaytirsa biror muslima joriya qilinsa kofirlar huzurida bitta musulmon asir olinsa yoki imom xalifa yoki amir qo'zg'alishga chorlasa yoki biror kishi jangda bo'lsa va kofir unga qarama qarshi kelib qolgan bo'lsa jihod farzi aynga aylanadi shu holatlar bilan ot farzand bo'lishi mumkin bo'lgan holatlar bu haqida shu va shu kabi boshqa ulamolarni so'zlari bor mug'ni kitobida aytiladiki jihod uch o'rinda farz bo'ladi ya'ni fardi aynga aylanadi mug'ni bu hambaliylarni mo'tamad ya'ni suyanadigan kitoblaridan endi birinchi holat farz bo'ladigan ikki qo'shin bir biriga to'qnash kelgan paytda kishi jangga qatnashishdan yuz o'girishi harom bo'ladi yani jangdan yuz o'girish harom bo'ladi hatto aytdik farzi kifoya bo'lsa ham talab jihodida chiqdida qo'shin bilan to'qnash kelib qoldi endi unga o'sha vaziyatda farzi aynga aylanadi alloh taoloni quyidagi so'ziki ya ayyuhallazina amanu إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ey iymon keltirganlar sizlardan bir toifa dushmanga yo'liqsa bas sobit turinglar va Allohni ko'p zikr qilinglar anfol surasi 45 beshinchi oyat mana shu so'zga binoan o'sha yerda turish farzi aynga aylanadi misol bittasi talab jihotiga ota onasidan ruxsat so'ramay chiqdi talab jihotida ota onani yoki e, qarz bergan odamni izni mana shu narsalar shart qilinadi ho'p endi shularni ruxsatini olmay chiqib ketdida maydonga tushib qoldi endi u qo'shni to'qnash keldi endi unga farzayn bo'ladi ketolmaydi a man talab jihodga chiqqan men ota onamdan ruxsat so'ramay qolman men ketishim kerak degan narsalar bo'lmaydi unda ikkinchi holat agar kofir musulmon diyoriga bostirib kelsa o'sha yer ahliga ularga qarshi jang qilish va ularni qaytarish farzayn bo'ladi ya'ni bu so'zni ma'nosi shuni anglatadiki agar dushmanni qaytarishga kuch kifoya qilmasa vojiblik ya'ni jihodni vojibligi kofirga qarshi urush va ularni qaytarish doira shaklida kengayib boradi va butun ummatni o'z ichiga olmagunigacha farzi ayn bu boshlaydi ammo diyor ahliga esa shu ishni boshida farzi ayn bo'ladi misol yer ahli borku buni kimlardir qanday o'sha yer ahlini hududini qanday aniqlaymiz desa misol namoz qancha masofadan qasr o'qiladi birinchi o'sha masofada farzand bo'ladi deydi ammo diyor ahliga esa shu ishni boshida nima dedik farzayn bo'ladi agar diyor ahli qodir bo'lishmasa kuchi yetmayapti endi va shu bilan kifoya hosil bo'lmasa adati yetmasa boshqa bo'lmasa ularni atrofidagilardan keyingi kishilarni qamrab olishni boshlaydi nima hukm farz hukmi keyingi chegaradagi odamlarga o'tadi biroq dushmanni daf qila olishmasa ulardan keyingi ya'ni undan keyingilar ham dushmanni daf qila olmayaptida so'ng ulardan keyingilar hatto yer yuzidagi musulmonlarni barchasini ya'ni butun ummatni qamrab oladi nima farzligi u farzi kifoya deganingizda ham nomi nima desangiz farzmi qilish kerak deganda bu uchinchi holat agar imom qavmni jangga chorlasa u bilan birga qo'zg'alish alloh taoloni ushbu so'ziga ko'ra يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض iymon keltirganlar sizlarga nima bo'ldiki agar ollohni yo'lida qo'zg'alinglar deyilsa yerga yopishib oldinglar tavba surasi o'ttiz sakkizinchi oyat hamda nabiy sollallohu alayhi vasallamni agar jangga chorlaninsanglar bas qo'zg'alinglar degan so'zlarga ko'ra nima vojib bo'ladi bularga qo'shimcha ravishda to'rtinchi holat ham bor bu agar kofir musulmonlar jamoasini asir oladigan bo'lsa jihod farzi aynga aylanadi abu jassos al hanafiy aytadilar barcha musulmonlarni e'tiqodida ma'lumki agar chegara egalari dushmandan qo'rqsa hamda ularda dushmanga qarshi turib bera olishga quvvat bo'lmasa yoki kufr diyoridan va ularni zararidan qo'rqsalar musulmonlardan ularga yordam berishga kifoya bo'ladigan yani kishilarni yetkazib berishligi ummatni barchasiga nima farz bo'ladi bu masala xususida musulmonlar o'rtasida ixtilof yo'q chunki kofirlar musulmonlar qonini halol sanab musulmon bolalarni qul qilib olmagungacha ulardan tiyilib o'tirish mubohligi haqida ulamolarni birortasidan so'z kelmagan qachon shu bir kishi asir olinadi bir kishi o'ladi keyin jihod bo'ladi degan gap yo'q ozgina shubha tuyuldimi chegaraga olib keldimi qo'shinlar bo'ldi jang qilinaveradi nima sababdan desa bu ya'ni musulmonlarni ehtiyotkorligini olishligi yoki omonligi uchun bu zarur ibn taymi rahimulloh o'zlarini fatvo al kubro kitoblarida aytadilar agar dushman musulmon diyoriga bostirib kirsa kofirni qaytarish uni yaqinidagi musulmonlarga vojib ekanligida shubha yo'q chunki musulmon diyorlarini barchasi bitta diyorni manzilatida ha o'zbekistonlik borib suriyada nima qilyapsan deganligida bu bu holatda qarz egasini esa ota onasini iznisiz qo'zg'alishi vojib bo'ladi imom ahmadni nususlarida yani dalillarida keltirgan dalillarda ham bunga ochiq hujjatlar bor yana u kishi o'zlarini majmuatul fatovolarida aytadilar Bu har bir kishiga imkon qadar kuchi bilan, moli bilan, oz bo'lsa ham, ko'p bo'lsa ham, ho piyoda bo'lsin, ho markab bilan bo'lsin, yordam berishligi vojib bo'ladi. Misol ba'zi bir birodarlar bor, kelolmayman jihodga boshqa deydi. Nima qiladi? Qodir bo'lgancha moli bilan bo'ladimi yoki tanishini jo'natadimi, oila a'zolaridan bir kishini yuboradimi shunday qilib xizmat qilishligi vojib bo'ladi. buni misolini handa g'azotida musulmonlarni dushman qasd qilgan paytda ko'rish mumkin shunda olloh biror kishiga talab jihodini boshida uni tark qilishga izn bergan kabi izn bermadi ya'ni olloh misol talab jihodini boshida izn berganku bunaqa izn bermadi balki nabiy sollallohu alayhi vasallamdan izn so'ragan kishilarni mazammat qilib aytdiki uylarimiz ochiq qolgan deb aytishadi vaholanki ochiq emas ular faqat jang maydonidan qochish istaydi dedi alloh taolo difo jihodi dinni or nomusi va o'zini himoya qilish hamda bu ixtiyorsiz jang sizni ixtiyori yo'q difo jihodida namozda ixtiyor bormi yo'q xuddi shu kabi ixtiyoriy jang esa dinda misol afzal bo'lishlik uchun jang qiluvchini martabasini ko'tarish va dushmanni qo'rqitish uchun bo'ladi misol sizga farz emasda sizni ixtiyor bor misol jannatdagi darajangizni ko'tarish uchunda shuning uchun qilasiz lekin ixtiyorsiz jangda qilishingiz kerak nima bo'lsa ham ibn hajar haytamiy shafiiy aytadilarki agar musulmon kishi asr olinsa saxsus qodir bo'lgan barcha musulmonlarga zudlik bilan qo'zg'alish vojib bo'ladi shayx abdulloh azom rahmaulloh aytadilarki kofirga qarshi jihod qilish ikki xil bo'ladi birinchisi talab jihodi unda kofirlar musulmonlarga qarshi jang qilishga tayyor bo'lmagan holatda bo'ladi talab jihodi farzi kifoya bu eng kamida dushmanni qo'rqitish uchun musulmon chegarasini mustahkamlash bilan yoki qo'shinni kofirga qarshi yilda bir marta yuborish bilan bo'ladi musulmonlar imomiga bo'lsa kofirlarga qarshi sariyani bir yilda bir marta yoki ikki marta yuborishligi vojib bo'ladi avom xalq bo'lsa unga yordam berish vojib bo'ladi ya'ni imom istig'for e'lon qilsa e, qo'zg'alish e'lon qilsa avom xalqqa endi yordam berishi vojib bo'ladi talab jihodida ham ha talab jihodida ham agar qo'shin yuborilmasa uni gunohi imomni o'ziga bo'ladi xalqqa emas endi imom qo'zg'alishga buyursa xalq qo'zg'almasa xalqqa ham gunoh bo'ladi mana shu holatda fuqarolar jizyaga qiyoslashgan olimlar aytishadiki jihod kuch bilan qilinadigan da'vat uni qoyim qilish garchi yer yuzida musulmon bormi vojib bo'laveradi ikkinchi turi difo jihodi kofirni musulmon diyoridan chiqarish farzi ayn buni hukmi balki farzi aynlarni eng muhimi shubha yo'q bugungi kunda musulmonlarni jihodi difo jihodini bitta turi ya'ni farzi ayn chunki kofir musulmon diyorlariga kirib keldi balki barcha diyorlarimizga kirib keldi hatto birorta bizda deb aytiladigan diyor qolmadi batahid xalifalik yiqitilindi ahdlar buzildi va kofirlar musulmon diyorlarini taqsimlab oldi so'ngra asli kofirlarni hukmi o'rnatildi va kofirlarni qamoqxonalari muslim va muslimalarga to'ldi hozirgi bu haqiqatda vaziyatni shubhasiz bugungi kunimizdagi jihod farzu ayn va bu jihod musulmon yerlari najas kofirlardan to'liq tozalanmagunigacha barcha asirlar qutqarilmagunigacha farzi ayn bo'lgan holatda davom etaveradi ana shundagina musulmonlarni izzatini soyasi ostidagi talab jihodi holatiga qaytish mumkin bu narsa ollohga oson ammo shu bilan musulmonlar alloh taoloni va'dasini bajarishga harakat qiladi hadisda keladiki olloh ho shahardagi uy bo'lsin ho qishloqdagi birortasini qo'ymasdan shu dinni kirgizadi azizdan azizligi bilan islomni aziz qiladi xor xorligi bilan kufrni xor qiladi mana bu yerda olimlar ba'zi bir holatlarni farzi ayn jihoddan deb sanaganlari bor shu holatlardan ba'zilari agar bir qurol bo'lsayu uni bir shaxsdan boshqa ishlata oladigan odam bo'lmasa samolyot yoki boshqa texnikalar kabida yoki musulmonlar ma'lum amalda bir shaxsga muhtoj bo'lsa